santri ngene wisak wis. Tuku mores nang pasar putra numpak taksi lunga nang batu. Ngono ae wis pokoke. Ringas-ringis nok pinggir dalan bareng tak tidak tak tak bebek loro untu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Thank you. buta cili om bebek pojone gak duwe duwe sepatu mlebu rombengan burung drekuku. Bukan lah iya. Lah iya toh. Burung perindu kenaan lah, nong main celek nong. Kon di ruang nong boleh. Sing wedok ya kaya ngono, boleh ngono kok ni. Kan nek anak masak lah apa nek wong nyanyi kok metal. Kan nemen tu. Ya mbliwet Lah yo apa panjen yo. Ngantuk-ngantuk yo ngoceh ae. Mbok lak jogo ta? Lah iya, lha apa? Jogo boyo. Saka nang kampung kewajiban. Iya, terus kamling ku penting, Mas. Ya apa awake dhewe masih suki, ya. ya mantu kan suki sugih dhewe cuma marang tuwa sing sugih. <laughs> Ya ngrumangsani ta. Nah, iya, cuma ya. Ora ndek perasaan. Ya lek tepak brae ku awake dhewe ya metu-metu ya jaga. Jaga coy ku pengen nemen. Tepak dinis ngono ya tak wakilno wong lho. Ya apa sampean dinis? Iya, apa kon bumi kan ngurusi anu. Ngurusi apa? Pengairan ya apa bengi pengairan. Ya urusan dhewe demi keluarga. Iya. bapak mang ngomong apa? Ini jare ngrasani aku. Iya lah sampeyan gak gelem rewangi blas. Ya, Kok wong tuwa tok ae jagakno rek. Aku krungu ini marem aku duwe mantu sithik kowe. <laughs> Lah marem iku krungan sampean marem. Mangkel. Kang ngono suarane yomol jare. <laughs> Terus Terus teteke yo oleh, wis tak gak kuciwo. kak kuciwo, gak kuciwo pokoke. Iya iri, tapi gak nyanyi dhek bengung. Hmm. Cuma bapak ngguyu soalnya ha ngono aja oleh wah. Pengaruhi yo. Supaya yo arek-arek yo pemerut tuamu gak ngomong apa lah keliru-keliru terus jare. Ngono. Ya mboy apa sih iku biyen iku nang be. Mosok aku kula niki maratuane Kartowo. Ha ngono. Aku untung tamu waduh ya tamu biasa titisane opo ngene he titisane opo ngene mbuh ya takon wong dong turi kono ae pokoke niku katik titisan yo mbuh iki ono rahasia yo gak tau ngaku mbek aku cuma yang ngomong karo bapak nek panjenengan awak iki ono tingkah laku sing kurang sopan ngono ya kudu njaluk sepura mbek wong tuwa ya Sampe njaluk sepuro ah, tok durung priyo ya. Lah masih bentino salah njaluk sepuro gak apa-apa ta? Yang blenger ning njaluk sepuro ah, iku. Lah ngono lah bapak rene gak usah njaluk sepuro. Percu em. Loh, warok sira monggo lho. Watu kok tambah nemen, Pak. Lajune ngon kuro. Hmm. Bangkon kok ngono. Pati ndak muni. Wah, iya omongmu. kesopanan lah kon niku. Kok lumaksana mawon. Waduh, ya men sigo-sigo. Nek mertua mek mantu saja gulet ni seneng aku. Oh, setel ta? Model mbotakno. Ben ngoten kok mboten ketemu mobil. Waduh. Bapak iki aja kok ngomongi ngono po sepeda pancal biasa ana lho. Mbok asal mobil barang. Ora ragam, Mas. Perlu tak surung bapak tak surung ngono lho. Mau apa? Kan mobil, Pak. Bar kula ngonten arek wong sugih mlaku ngono niku lak jarane mboten ngajeni awake. Loh, gak salah jaji ngono gak seneng mobil iku. Motor ta? Motor, Pak. Kok gaya apa motor? Lho kula ngrajin. Wah, kau lu kata nyetir, kata tahu pegang motor, kaki itu sim barang lu. sampean buat nanti nyekel motor, rumian kalau motor pun yang buat kalau suruh. Lu lu lu. Kalau sopir tanda urung kan? Artinya ganda ganti, oh, gitu. Kamu, gitu taksi, gitu bus Oh, bis apa? Ah, bis apa? Ayo, bis apa? Ayo, bunyok. Ayo, bis hoyo nake. Ayo. Mboten nggih anu Pak. Oh. Nggih kadane nyerepi. Oh nyerepi ya. Nggih. Kula pi padane aku sik kon. Sawani kon. Wis malam Pak. Ayo kabeh lulu pijaya. Kok padha dene. Silanan suwe aja padha dene. Tumbule tutup. Nek ngomong sik ngrecuk nek ngomong. Pak kapan nang Afrika? Wah. Anak <laughs> Afrika opo? Terus kirim jele, kirim jagung. Nek perlu kirim mriko nggih. gak perlu ada ato-ato. Eh, wong yeah. kene cukup le luwe. Lah perang Afrika barang. Bapak Aki penting perentel karo ne. Mana meneh koyo taplak. <laughs> Ngoten-ngoten. Supermata iku. Kula wau nyanyi, Pak. Hah? Eh, kepiring? Gak kerungu ni bapak tublek kok ni. Bapak saya kalah tublek ah. Ni gua kalau kan ni, balik ni penting cepat tu. Macam ni kon pekon. Kon liwat tak bapak pura pura kandel lo. Masih kon penyanyi bapak pura pura tublek. Kaki tuba tak pak? Gus nemen aku. Kunci nurus ikut dalam bujumu. Gua ngelak kurang liburan gus tuwe pak. Mula ni monggo dah meliburan, nopo ngetekakan nopo tak? Nopo ngetekakan cakak. Ah, mas. Cakak? Bapak itu melodi. Oh. Waduh. Bapak iso melu iki gak iso nek poksa iso. Wah, oh. oh, ae kon niku. Pengen tengen tekan nopo hiburan apa tekan cagak sukane aku terus mloro teko dhuwur nggih. Ah, terus? Terus? Iya, ora lorek aku kuliah. Oh, eh, abset kabeh. Enak ngene iki studio ae enak iki. Mas rekaman kon. Mas hmm. rekaman Melayu kon. Oh, Ngono. Wong suci kok pasan lorek koyo kimar, Pak. <laughs> kau turu werna tak ya lorek ya ungu ya ijo oh, terus kapan omane iki dibongkar terus gak tindih kan lha apa dibongkar lagi dibongkar lho kan siapa dibongkar sama apa terus dibangun disusun Pak. oh disusun ditingkat ibu karo duwe ngin bapak sing ngreken kula dadi ha lho kan pinter lho ngomong kula lha nggih duwe bapak lah sing gambar ngin kula kok ngomong Pak. Omong ada nabi nawas saya hmm. ngomong. Dua aku aku sing ngereken kon. Iya. Ake tunggali lo. Otakno. Sin iya apa sawah wis panen mudri. Lho Durung wayahe panen. Apa jenenge panen? Kok sing sing ndelok sapa iki? Si bapak ta wis ndelok. Kakon apa sing ngatur panenane? Eh ini. Nih, nih, nih. Kok sih, cinta kok. Ya, kok cinta ya, Pak? Kok udah seneng ngono seneng ya. Waktu ketemu dalan, kok kan pernah ngomong muri ini. Biar nak bapak kali. Tapi sama di mantu kulo mungkin Pak. Apa? Di mantu kulo kesubur ya, men. Kesubur apa? Kesubur metal ya. Oh, pada bejo itu kesubur. Dikali kulak-kulak warto. Oh, ngotol terungon. Nah, kulak warto lah, Pak. Hah? Aku lak warto sampe. Lah aku warto dikulak. Ngawur ae. Kae kale ngringek-ngringek nang. Waduh. wong kon tak ngringekno. Aja ana kure yang ngringekno. Nek butuh gawe nak kon iku. Lho lah, aku lak bantu bapak ta. Bantu apa? Bantu pendungo ngono lah. Lah lampun kula sing ngawasi wong-wong sing macul-macul niku, sing ngusungi dele kentang bar lak kula sing. Ada kapan kon ngawasi wong kon ngleset tok ngono. Padahal jagi. Wah, aduh. Si Joko iku aku tak kon eh. Ayo ngomong. Kula jaga njero omah sampe teng njaba. Lah ngoten apa? Hmm, kon ngorok bojomu nan. Ana ana tegal kan? Ana. Coba coba tuh mentak kan. Eh. Ono eh, eh. tegal sepatu kan lho kok lencer ta. Ana cara nglandep teng nggon lho sinten sing susah. Waduh rek. Nonton parang muka ngono apa ini? Modelmu suarane. Nang sawang ape ana lintah. Oh, eh. Gak ono lintah bener rawo. Iki ta bingung arek gak ono. Mau becer-becer jemek-jemek iku lho. Iya, lah sama apa gak becer? Eh, gak mungkin lintah kok Sawah gak mungkin ada rawa-rawa ngono. Eh, gak mungkin, Din. Oh, gak mungkin, gak mungkin. Mungkin sapa? Otokno. Oh, eh, Pak, sampean dirasani tonggo. Iya, Pak. Sak niki kula buka. Iya, iya, iya. Suarane moro tua mulu suro panggung. Oh, aduh, iya, iya, iya. Iya, iya. Iso iso gemluntang suro panggung, suro wani panggung utang. Nggih. Wani utang terus ngono ta. Kok oh, model mau potong rambut? Apa le di cok nongko beri ini sih? Ya, cari kata kata kata lagi buju sama kan jauh kok. Kenal kenal nang siapa? Iya. Ya, sama kan udah kenal. Kalau anu lu mang siapa? Wah, tuh si cok kro. Kok ngawur aja? Udah lah. Kalau beli apa lo? Kalau buku dah. Kalau udah salah, kok buku lo? Enggak banyak harus nyatet sih pak. Rizkan lah. Kalau ngawur aja. Jangan kunci. Iya, jangan kunci Inggris kan Wah. Lu masalahnya. Kuli kayak parkir sore. Pernah ini naik aja gedungi ngantuk repot. Belah apa ngantuk putu mu aku ya. Lain mana dilungin apa? Mengitu nih gaya yang dilu ale. Ngantuk tak ngantuk. Lu kan ngantuk nih gaya aku dilu. Jadi kayak ngantuk. Enggak. Karena kapotan itu. Lu ngono. Lah nang omong jering. Jange ning gane. Omongmu bricik omongmu ngene. Kok bal-balane bener iku. Kok ana diarep-arep. Ngene sik ya. Nisi lho. Eh? Bingung aku, Bas. Bingung mikir apa, Bas? Nampani dhuwit, Kak. Ono mari jeblas ini. Hah? Eh? Nampani dhuwit lho bingung aku. Oh, sing akeh ta. Iya, apa sih? Mosok ngitung gak iso. Lho, Jepang gak karung. Oh. Iya, Amerika telu karung. Lho dhuwitmu ya? Iya. Masalah rek. Tapi sampe ngali omong tak nggone dhuwit tok ngono. Oh, lah kok turun ndi? Hah? Turun ndi? Nyewa. <laughs> Omah iki iki tinggal dhuwit dhewe wong. Lho marine nek gak cukup, mosok dhuwit sing ala. Ya wong sing ala Iya iya iya. Gak manan. Lah ngono diake ngono nek waktu blonjo ya ngono. Oh wis pedes. Dihitung latihan ya. Kate, Bos. Ya apa? Lah kesuwen. Kok arek njaluk tak sediakno timbangan. Oh. Pak njaluk saon. Waduh waduh waduh. Pak njaluk rong on. Lah anakmu yo dhuwit saon. Iya. Rong Iki pulane utuk iki. Kon timbang ya? Iya. Ati-ati nek timbang dik. Apa? Tak liru mertuamu kok timbang. <laughs> aku hati aku gini gini biasa <laughs> ya eh, muna itu liwat lobok kan ada gak sapu ya kalau lapak muna itu tempat tuamu itu muna kan bapak wak apa muna itu muna kan apa iya muna lah saya ini moner udah Pak pergi tadi, saya tidak muncul gitu. Waduh muncul. Lah ya, pelatih ini kena cek anak turunan itu belanja. Biar dok lu kagok nyeluk kono. Iya. Biar tahu lu biar nyeluk dok kagok. tak kaya apa sih? Jor jor nanti bojomu sobek kan. <laughs> Oh saya tidur sobek. Pian mana nanu? Pengenal kula niku ne jenenge Iya iya iya. Kliru ngetike ngene lho. Sampai saiki yo bali mana Bas. Iya iya. Nyeluk aku yo anu. Lah kon ngene kain apa sih? Eh? Ngaren ono kain apa tuh ngaren? Kita nanu sepatu putih, kaos putih, celana putih. Iya iya iya. Lho, apa? Bisnis. Wah, coba <laughs> balik bisnis ae. Iya, apa lak ngerti nek pun iki wira apa? Wira swasta. Nah, wira swasta padha ae. Iya, iya. Ayo dol-dolan ngono, ono dol wis. Lah aku lah pertanian. Pertanian? Iya. Wah, repot iki. Kita galakkan pertanian iki. Coba sawah terus ya. Lah apa coba sawah dhewe akeh. Kayak sepatu kan penuh ya. Kang ono bubul ta kuwi. Sekarang bubule lagi Pak Bani. Apa lah, aku lak Sing sapa sawa dadi aku ana uwong pegawe iku. Oh, berarti menawa melok uwong ngono. Lah mek uwong? Kowe ku ngono iki. Penen nek ngomong gak kena iki apa, Pak? Kari gak denger arek iki. Sing sapa? Sing swasta aku. Nah, sawah, tekal sawah. Sawah. Iya. terus sing sawah wong-wong iku. Lah ya pernah katon sawah. Katon sawah. Berarti pernah melok wong-wong iku ngono lho. Iku wong ngger. Yo cekan iki. Oh, oh penuh ngongkon tok. Ngongkon nang dibayari. Iya. Duh, mangka eno rek. Eh, eh ya apa. Duh, katok ijo. Lah iya. <laughs> Pelet ya. Bandi. <laughs> Wis pergi kartolo mare. Wis ana arek potongan ngene ndablek-blek wis. Kartolo omong ngene. Mulane ya apa rek? Ini pas mulai yeah. gelem. Iya iya. Kalau pernah soro-soro hmm. spesial barang. Iya iya. Kalau gue motor lori. Iya terus? Iya. Kecenon di situ. Kamu tuh kan gue motor lori supir di Iya. Lah ya, kau supir di kecenon di sini kau jawab ya. Tak cangking Kok motor kau cangking sih kau itu? Di keret kan Oh di keret ah. Iya. Tapi maksud motor jawab. Kecenon di situ. Hah? Kecenon di situ ini. Motor? Mah. Lah cek gagang no lho. Nek eh, ono sepeda repot. Ya nek bojo siji enak. Lurus. Lah nek loro repot, nek motor kae nek mbuka bleng-bleng. Iya iya iya iya iya iya. Lah nek melok karo ya ben beda ya. Kon minggat to dik, minggat to dik. Omongmu kok sapari omongmu dik. Minggat to dik, kon iku jenenge dik. Waduh, pas. Apa? Weh, Apa? Foto siapa, pas? Oh anu. Iki lho, foto pringisan oh ae iki lho entek akon foto iki lho. Wah, ada clear ya. Eh? Clear. Iya, foto clear. Oh, oh. Warna. Foto berwarna aja. Dodo wong rambut sesilasi silasi Iya, waduh. Lho, apa iki? Sopo? Aduh. Kok ada lho. Mana kok saya gak tau guyub blas. Apa kok guyub? Oh, waduh. Kok timbang mantune. Wong kartolo nyatet ya ngono aku lagi guyu sik. atuh aku lagi gaji pekoro atuh ada atau lo sembuh jangan atuh terus apa kayak mana mau sarapan nasi Anakku kue tapi mesti anu apa anak sambungan ya lah po anak mesti gigit cewek anak angkat anak pun dewi anak angkat mentang angkat abdul no kayak mana maksudnya anak pun dewi Anakku pun dewi wah laku atuh atuh Wong kok ngono. Iya ayo ya. Apa nomor kemarin iki? Aduh. Emang delok iku jendela aku, Dik. Nah, Tapi sik single. Hah? Single. Senggel itu apa sih? Senggel itu ya cuk Ngomong kata bermodel bojok kok juga Senggel itu cek dong bojok Oh iya Cek Prawan. Ah, Prawan. Ada Prawan. Prawan? Perawan Perawan Perawan Perawan Nah kok perawan? Mereka ngelom perawan Iya Karena ngelom perawan ini Ya perawangi Nek nglomro isuk prosuk. Lah oh, oh, apa sekone kok ajik? Melu prosuk. Wis ora ngono melok ae. Terus <laughs> pelawat. Iya lek kok. Dewa iki ya repot. Lah iya. Terus apa? Kangen lho nenek panjenengan sik bidane. Iya. iya Terus apa? Ya capek dhewe. Wah. <laughs> Apa kok buati ya lho. Yo capek dhewe. <laughs> Ya Lah iya lah, aja rame rame maksudku, iya. Oh, Pak, kok Pak Pek ruang sami oh, pilih kami? Lu tak gaya api kok. diajak piye oh, maksudnya ya tak sirat huh? tak sirat Lah sirat iki apa sih sirat? Oh, ya apa ya dirat iki lho. Oh, kon rapi ta. Iya. Dadi istilahe anakku kon tak bocah. Dan gak apa-apa sih. Gak peno. Iya. Termasuk gak mbek aku. Iya. Kon cemane. Eh? Itu kon cemane. Aku apa sih? Moro tua tu. Eh? Enak. Iya. Terus anda di situ. Iya. Mau usir gitu. Eh, eh, eh, nah, murah ikon ibu. iki wek jendomku hamilekku lha kok nusil lha nek ora tuwa lek ngalah lha nek kok dadi mantuku mm aku mertuamu iya nek nyeluk cok ngawur ae pancen nyeluk ngene bapak merot tak kiwa pas ngono ngono lho apa sih bener nyeluk bapak mertua ngono ae lho cok merot tak kiwa ngawur bapak mertua Iya. iya iya iya <laughs> Ceng nopo pak? Hmm. Sampai kok diluk banget pak? Diluk babung. Tak ngajar ibu tak Lah kira-kira ya apa pak? Wes kena. Tapi aku percaya dengan kamu. Tapi kok? Tapi kena <laughs> lah. Nek kesuan aku udah lihat nih lagu. Tak mau. Menjopo no makelar dari jopo. Tak mau dokon sama hancik mampak gitu. Lo kan no waktu ini digunakan teman-teman. Iya, kita anak rontok kayak cerembung, anak rontok kayak toton. Aku tak sampai tu kusak kusung no. Lakon tak dipuji. Tak tu, weh. Temen tak pusing. Iya. Aku atur bahkan Nek bojo disimpen nang ngono. Apa nek takon mos ngomong karo tuwa malah apa? Eh, kamu lakon kok disimpen nang ngene ngutung tati kok apa? Oh ndak kan bojo kok kudu kecer kok dicakar. Kok tau dicakar ya. Ah, tati lak ponane satu. Eh tak ae, e. Lek pancen kok seneng. Nek yo tak jreng ngono lho. Apa kok jreng iku? Kok tuku tanah tuh. lho. Oh perlengkapane. Iya. Wis sak ae. mene kesuwen ben kesuwen dicapai aja yang tak mau waktu ini engko eh engko ya ne tur ngomong ae sing tuwek tuwek kaya apa mene yo ben opo ngono eh? lha sing guyar rek eh lha sing buyar suka mene iki Jangan guyar. Lah kabar rapi. Ayo mlakune jero sembodo goblok. Jero ku bocah sembodo pantes ngono dik. Dilungokno ngono otak ngono lho. Kok ngawur ah cak to iki. Ya wis dikae ben ana. Dicentek gak ben. Yo. Lah dino maneh rekaman maneh. Rekaman ijet ngono lho. Wah, ora atuh. Ngerti ya? Pokoke ben bali hari ini engko ijat ben, pokoke seneng-seneng ya ta. Kene hmm. kon nangkep sik sik kene. Nangkep tau galing grup. Kartolo sik es. Ngono lho. Saiki tak kei sak juta Hah? <laughs> Sak juta. Sak juta. Atau kayak juta ya? Iya. Kita bantu sak juta kasih tau. Kita. Oke. Kesulitan sini, kesulitan Kok kau jual beli lah kau ini? Wah, Aduh! kau tadi sih barang kau ini. Kau nggak siapa taman ini menawarin apa? Oh enggak, enggak. Kau bisa, kau tadi. <laughs> Hari ini khawatir. Mungkin, mungkin tahu di. Hari ini khawatir. tahu di aja nih. Bisa, itu kan jemput di kandali. Tapi kau ini istilah kapok-kapok lombok. Dia dah, dibujuk di kandali tahu kau ini. Sabar, tapi eh, sejeng mulai. Sabar, aku aku, aku ah. eh, ah. tahu sejeng kandali. Hei, sini tahu sejeng kandali. Salah, <laughs> aku pun Ayo, sejeng kandali. Kita pasang kemuliaan gua. Ayo, semuanya beri, beri. Tentek, tentek. Tentek, Gantian bahan. Lah eh, bahan apa catok wong aku iki mare. Sakare bayangan. Iki tak rasani penel konco. Wah, Salah rek. Tak karo bayangan ada sing wong iki plesi yo ngene. Mulus. Wis ta, wis ta, lengen nyek wis ta. Kok gak ngono dik kanca. cek penting. Oh, cek ditamo nika ancet terus nyek ngono. Wis kadhe kaca ge arek iki. Lah wae maca. <laughs> Eh, duare iki. Hah? duare. Iya, mari teko rumah makan. Eh, adoh ta? Heh, adoh ta? Ya nonton wong mangan-mangan. Cara oh, kala ajar iki. Yo eh, mangan, Bas. Lah iya mangan. Pena sejebleke dadi wong sugih, sejebleke. kecil aku tak ceblek. Iya, Dan ya jebleke. Ya Ya ya, ya ya ya. Tau nang rumah makan sih. Tuh, aku ngono ya. Mosok lali sih. Istilah renom saiki, hmm. kita harus pola hidup sederhana. Waduh, pakai ikat pinggang. Oh, sabuan sing gede. Iya kenyapluk raimu Tapi saru omong kowe. Istilah. Ya, sebulan sepuran ngomong tak sebulan Iya, sebulan sebulan ya, ayo lagi dulur ya. Ayo nanti dulur. Sepuran. Omong kata titik sepuluh dia. prihatin dah. Iya prihatin. Lho, nek selawase urip penuh prihatin ya. Iya terus ya, Pak. Nah, ya gak prihatin penuh nek bayaran kurang titik nek wis bah tak cukup cukupin ya. Masya <laughs> Allah. Kan iku salah wesel kon iku. Sing nek cekak aku sing kata. Iya iya iya. Dadi gak perlu rek guyonan sawangan rek. Tak hmm. temen sawangan iku. Iya bener dadi wong sugih mbok yo nek isih eh, ku eh ngasin-ngasin nek njogo ku. Kok ora pecik aku ngasin iki. Lho sik sehat. Oh yo olahraga ta. Iya olahraga. Ha, ah, ora perlu apa sih kon kuwi. Aku ta. Iya iya. Yo sing enak perlu nikas pas. Ha ya oh ya lah kok. Ya acap nyakit lawas. Eh? Nyakit lawas. Kambuhane. Ya kambuhane. Ya kakek iso tak cukupin. Ayo mari utang rene luput utang kene. Utang utangin lupa delek pancer kene. Hmm. Sapa maning tak delok. Pancer kene lupa pancer kene. Nah, sing tak delok iku peno. Iya iya iya iya. Terus berapa maksud utang kira kon? Yes, 500. Hah? 500. Enggak cukup apa dek 500 iki? Alah kene duwi sedang ngontor Oh, 500 kae. Iya. Wih. padahal bu, utang tak menjadi niat merontok aku kan ibu. Eh, pernah naik mencicil ini ya? Iya, iya. Aceh irungnya abang ini. Iya, iya. Kaya betes sebut. Seperti natang. Iya. Balas kan, balas kan. Ini dia. Kami nak menghadapi mati mesti irungi gede di sini. Tadi apa pe mati lah. Sing darah uang hutang tu ya, sepuluh tak selawe, bu paling paling nak kaya. Cepat. Kau nu cak setengah juta lu. Mesan di ini kau penulis. Lu, paling kau hutang tak Lain di tiro. Ini lu, saya ingin naya. Nek kau hutang ni kau cakap, kau cukup pun. Iya cukup pun. Lah, saya ingin ya. Kau tahu tangis lu mulai bu. Mm -mm. Ya, iya, iya. tapi istilahnya utang itu gue ojokan bayar kak bopo. Kangen naik dah. Yes, kangen naik kak bopo. Iya. Cuma istilahnya, hmm. aku nggak tolong balik kon. Tolong mau? Tapi sih ya, le. Waduh, sedikit tidak tayurungin notol. Sana perahu tuh kurga Kotelan ya kotelan. Masalah ya kotor gak kumuri. Kata no. Oh iya. Iya. iya iya. Iya. Pokoknya beres ya. Pokoknya beres. Kau ah. jadi Iya iya. Tapi orang bukti ini loh tujuan Tapi ada bukti. Orang bukti ini. Duit tambah mana ya? Oh cukup tak tambah mana? Saya ketahui. Iya. Pokoknya beres. Iya. Kotelan ya. Iya. Oh santai nanya. Iya iya. Joko pengen di bojo ra di wong wedok lata bisa yo boleh gak lata kok jalu sak jalu nek kasih yo ngamu Engko kerungu tangga tuku radio bojo gulung kuming jalu radio Engko ana tangga tuku tip bojo gulung gemek jalu tip ana tangga bangun omah susun bojo jalu omah Lah aku jarane wolan tahu cap yo tak gekno omah, gak iso gawe omah gedhe, omah cilik-cilik. Cilik gebace sampe termesaki. Repot ya wayahe bubuk. Aku turu, sikilku nang jero, awak nang jaba. Apa sih awak jam rolas bengi irung dikelambuti kucing. Sangkan irung gak kanggo beknya. Awak kadung apes sih. Tapi gak apa-apa nyambut gawe saiki nang sawah tak tutusi sawah. Anu nandur ta pekan. Oh, tak ndur tak godan menawa ngremeng ijen ya? Iya wis repot lah aku nomah. Macul apa? Eh? Macul apa? Macul jidokmu. Kowe <laughs> macul emak. Eh macul emak jahe ditanduri apa? Lho tanduri polo ijo. Soro-soro temen. Lho kok wis di Wah, karo wong koyo aku iki ndi tau. Masih nasa sepatuan kok, tau ndi aku. Anu, gak sepatuan. Dadi nek garap kok garapno wong. Iya. Mumpanya kan... kon males lo, kon hmm. nomor tua soge te lapo. Iya nomor tua mu soge. Lah nomor tua aku marat kare lho. Ya ojo ngono ya mertuamu diwara Pak, jaga kesehatan, terlalu macul terus awak beli remek terus wong wedok enak apa ngono lho. Gak iso ngomong Ngomong ngono dikepuk aku lho. Aku iki sembarangi nurut ae lho. Ngomong tuwa nurut. Iya, gak nurut ya apa? Mertua aku ambek aku nurut, Pak. Sebab tu amis lur. Ya apa malam kemis ditaleki. Ngono tu taleki dhewe. Kan bojokan apa? Mertuamu kudu mek kan ya. Ya kudu, enggak iso mlayu isan. Lah kon mau tuwa kon lek dhewe. Enggak arti niku ya tak kayak pengaran lah. Jadi wong sing pikirane kuno-kuno iku tak kayak pengaran. Pak, sakniki pun sampai sampai nyeneni mantu temen-temen tak kono ngomong <laughs> ya jadi seneni lah <laughs> lah iya gak kata oleh sih iya iya sebab apa anaknya kan cintanya nemen dituturi kan ya dituturi lek sampe aku mau ketajan aku dituturi terus muring-muring aku nyikri anaknya kan Wah iya, bunuh diri, entah dong cinta mereka. iya ayo kamu sih lah itu. Kamu siapa? Ini harus kayak apa? Kayak apa tau, bos. Cuma saya aku hari ndelok-ndelok wong sing maju-maju musung-musung kentang wis cukup wis pokoknya lah kon lah kon lah nang aku iki <laughs> kon ngene ana kon dhewe aku iki turu lah mri anu nek kon melok aku wis tah aku ngalor-ngalor aku turu melok turu sak apa apa <laughs> lah bojoku kedi ngoni ta apa hmm. kon ngoni ta bojoku eh kowe iki ketek lah iya ora apa wingi aku nanggap Anak itu mau kecakot itu. Lo kau keliru, cak kecai iku, karang iku. Kecai itu keluar apa nih lho, Sini rumit deh, berani ini. Anu lo kebun kebun sini lo. Sini rumit kayak mau dadet. Ar jalan nongi. Aku iman tuh ngomong kok jak ngeloyong kakar karuan. Bukan ngeloyong ku hiburan. Lo mau es cukup cukup luwe luwe kok. Apa lho lo bikin awak dewi? Saya aku mikir jalan tolong dohon. Nah, saya ini kalau tak ngekai pandangan ya, boh. Lo bos aku pandangan apa sih? Kalau pandang toai, kayak nyambut jahil lah. Gak Ya, aku kejutan. kowe nduwe perhatian mung kon geblung-geblung kono embong ya. Gulung-gulung jerit-jerit. Ku kan wong teko kabeh. Kabeh teko. Aku sangane semabut omonganmu. Ya ngomong terang-terangan lek eh, awakmu nyambut gawe kok abot terus golek ngandiane ngene. Nek pancen kok duduk utang ngono. Hmm? Aku tak nyambut dadakan. Ya buat tanggal 5 dipotong. Lha <laughs> ta? Potong kabeh. Ngono sing kari-kari gano sing kari ae. Wah, kon sing dhisik kok dhele ya apa? Heh, kon nyilih dhele 10 kilo jare gawe ini sampe saiki. Lho, dhelene digoreng ya bojoku ae. Aku sing salah bojoku masuk aku ya. Aku ditulis karo marotua. tua. Kak marotua tua ngomong waduh. tuh. Suarane koyo speaker. Gampang. Pengapatane marotuamu tuamu gampang. Dia ngomong terus pisan pinggo. Oh, apa? iya, wah, wah. Tapi marotuamu tuamu ana iku nih. pembawaan kan kok oh, iku iku iku kemasa mulai speaker tau ngembol iku barang iku pasin kecil ngukur lah iku ngawur iku kenalian merun kok <laughs> eh, eh kau lah lu ngukur burung mertu dan mantu apa mertua di terakhir terakhir ngomong ya eh. lah nonton lah kau dia beti ya beti jerek wah dan kau beti beti di rumah enggak kan diusir barang nggak soro saya eh. nanti eh ayo ndelok yuyung Delok delok yu yu ya. <laughs> Ayo tandur-tanduran nek sampe yu di jarno lan entek ta. Ditanggurake wae ngono kok iso. Oh, aku gendong. Cepat eh, aku gendong. Lu kok nyambut jaya tuh kok gendong ya? Mantun masuk gede kak kena berdoan kok. Cepat tunggu coplo, nak tak duit seket. Lu, sini tak duit kok ni? Apa aku sih nonton? Nah, yo kon sing gendong tak duit seket. Lu kira kena nyambut gendong gendong kan lah. Dari berobat kah? Pacul warna nilang tak tuku nih. Eh, pacul warna nilang tak tuku nih. Kapan aku takkan bujuk? Lha apa bojone takon pacul? Mesti mertuamu takon. Iya, tapi nek takon ya bojone sing dikon lagi mertuane. Ya kon ya muni ya Pak an. Muni ora tekok-tekok. Hmm. Aturaken sabar tiwas sabare Bapak tiwasipun kula ngono. Ora male wayang wongan kon. Omong aku. Ngono kae sa tak ngono. Ada tak dulu tak hen. Oh, lha apa? Eh, sa, tak dene karo pacul bagimu. Eh, tak dulu tak dulu pacul ya. Apa pira tambah pira? Eh, tambah pira. Eh, garan. Eh, tak tambah garan. mantun wong Jawa tukar taman di sawah. Kono budget kan mbok sing bener kok. Aku nyiris sepatunya. Kono sepatu dadi wong ku yo koyo aku. Golek sendenan tepat. Wis. Pas sendenan apa, kan. Hah? Pas sendenan. Ya ibu. Kayu stigi, urusan oh, karo kayu stigi kon rabi kan tepat kon. Ora tuwa musuh kan. Bojoku kok cinta kan ya. Oh ya, kok cinta ya wong. Wis sak repot repot Ora apa. Lah kon nyekek dhewe. Ngawur menakno benik Pak Dano. Pesangane panjenengan kari. Eh, aneh. Ana wong agung. Salah, eh, numpak wedhus. Salah. Lah, ana sinyal. Eh, sinyal cemplung tir. Kalau kusi itu tir kan. Jangan tak becak kalau bonus sawah-sawah. Tuh, saking ganteng Ganteng apa, Pak? Oh, celuk Pak itu. Itu sih enam celuk. Mawur Mas. Oh, Mas. Iya. Loh, ini kita sang parmin. Sakran, kok ngawur lah kok parmen Parmin iki. Kok nak dole ikran, kok niku guyon-guyon tengah sawah, wong nek guyone memel iku mesti akibat apa-apa. Ndere Parmin. Nanggonmu bojomu gak ono kan? Eh, bojomu gak ono. Kok ora temen gak? Lho, lho, lho. Kok oh, jebur iki mang gak apa-apa kok kok niku. Memuli ya cepet-cepet. Lho. Kok gak apa-apa kok? Lara apa sih? Lara perkara. Nek lara. Tapi gak ono iku. Eh, gak ono. ta kok? Iya. Mati ta. Lho. Lho aku takon anake, nanti makmu kirangan mboten enten ngono. Nang pasar. Gua lari, gua nang pasar kok ngomong ka ono kok usia saya iki. Lah yen ana ka nang pasar ora. Usah kan ga aku mati Sapa Sopo jenenge? Sing jamen. Safari. Heh, safari. Wah, lagi sapa? Samai. Samai. Safari. Kenal kan? Kulo Kartolo. Lho, Kartolo lagi. Iya, ke depan ketepaan ngono. Saya ingin golek kartu lah. Ya, tak apa lah. Jok kartu lah. Belum jok Iya. Oh, jok. Tapi, pelantaran CD. Iya, berat ini. Jangan terbantulan tak berat. Tapi CD ya tak kokon angkar kolor Iya. Ayo ditingkat seneng kayak ini. Bantuan percaya lo. kok gelem lah. kan <laughs> jamplok ya gelem aja. Boleh tolong. Kan sama yang Iya. Pas dengerin kok janur gunung. Wah, iya iki dhek ora nek kertu iki potongan arek ganteng e. Eh. Tetangga hmm. kulo kartu lho. Kartu lho. Wes ra kenal kartu. Wis kenal ya, Wan. Tapi iki gare iki gak kenal. Sesuai iki kartu. Konten perlu, gak tau pedo orang. Ya dadi basa ta, wong biasa tak tuku basa. Tapi iki ono apa, Tapi kartu asli awakmu ya? Iya, Tukang Jaya. Iya. Yo asli ku Kartono, nek Kartono iku siji. Hmm, hmm, ngene lho. Aku jangan ngomong ya, aku wedi ora. Berapa dhek wedi? Wedi berapa sih? Ya Dari nang omah, aku iki mantune Basman. Lho, mantune Basman. Lho, ya sing suke lho. Mantune Basman masuk radio malah anak mata kome Basman. Lho, utang duit wis dikai dua bentuk ngono. Eh, nek kan utang dikai kok. Tapi anak sarate. Sarate lho. Sarate kok nyingkrino kartu teko omah ngono. Lho. Nyingkrin. Ya itu jundi mantu kau nih, lho. Oh, temen lah. Oh, temen. Temen. Lho, kok ngapain aku upang? Bapak, Bapak ngapane kok pengen kacake kok ngono? kok oh, gak setuju nek ngono. Lho, makane kon kok diamuk ae nek omah. Nah, saiki apa? Satu-satunya jalan. Satu apa? Satu-satunya jalan. Oh, kok satu Ah, ngono. <laughs> Jadi, ayo di dulu. ngono dulu. Dikarang? Iya. Ini, tadi apa sebenarnya di karang? Ya enggak, Dikarang karang ini maksudnya ya apa nyadarno bahan itu. Mau gua lu duwe watu karang lho kan. Kok lu ngawur ae. Direk kok joyo. Ya eh, supaya apa pasman itu mertuamu iso sadar. sadar jadi sadar ngomong kok pelu kabeh ini ngomong sadar sadar sadar sadar pokoknya di disapno iya iya lah dan aku salah keramanya ini aku males untuk om aku kamu itu saking bergetahannya sama dari kota dari kota kok mentawol, oh kok tawa eh mentawal sing dadi lak cinta mbek kono lho ya wis pokoke aku gini gini, tapi tapi ya ya nah kupingmu sing iki kira tungkak lho kaya kuping sing lawas iki kan rada gak krungu kok krungu lho ngene ya ya lho iya terus ya Pak iya lah lho kok oh, ngono ta hmm. ya pokoke aku salah ya Iya. Salah aku aku gak gak cukup nyambi gawe menurut sampe duwe poka gawe kok. Iya, iku apa? Ya sak ngono aku njaluk tolong sampean. Lah engko wong tuamu, iya menurut tuamu, iku hmm. tak tak hubungane. Iya. Tapi buktine klambimu tak gawe. Ora karo bengno. Lho, niku lha apa jero bengno iku? Tak jero apa iki kaya? Kanggo bukti. Oh, kanggo bukti. Nah, aku nyingkir teko kono. Oh, iya iya. Ya wis, ya tak gawe ya. Iya, kawan ya. Nah, iya. Ya tak tak sangoni 5000 ya. Ojo. Kocok tapi tangane jebeber gak karo-karuan. Kocok jangkep ono isen. Wis ngono lek ngono aku tak rekod dhewe mbek sobrani ya. cek gomul ya. Iya ya. Wis opo jare safari ae umur tuamu kerne. Nang grumbul kono. Eh, nang grumbul kono. Grumbul. Iya. Tak kok golek ulang ijo. thank <laughs> susah krusu yang ngene tadi ini. Napa apa? He? Eh? napa apa? Kau tuh liat ini dek. Ah, sepatu dewi lah sembarang lah berusaha berusaha guri. Waduh, tahu mana meniki mengatur. <laughs> Ya apa berarti kami kalau berusaha berusaha. Lah, keluar nubuh nang. Penjara ini mantu kok, gue angku-angku boleh kaya ungli ya. Nah, ini ya kan? Aku ngerti maksudmu lah. ngerduk masalah dingin aneh sih. Iya pak, iya pak. Waduh, waduh, waduh. Benar pak, benar pak. Kalau ngomong cak kali lah, kan. Oh, iya cak kali pak dulu. Oh, aduh. Lagu kian gak bos, pak. Iya. Ya apa mah. Ya ojo antep sing lumrah ngono ae lho. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Lah, yang ngono ae ya. Ora ya, ora. Ini ya, perkara sing linginan iki. Kurang, kurang. Oh, cukup, cukup. Kan kok apa kabeh? Nek kurang men ngomong kok jek mele. Wis cukup. Cukup kan ya. Tak kurang. Nggih, cukup Pak. Cuma, waktu iki kon mulai dhisik, ya kan. Om sampean kok sengak? Lah kok dikai mulia apa? Bukan cuka kata sengak. Lah kok dikai mulia? Aku kak ngusir, gak nundung. masalah iki ana persoalan titik sing ngene masalah keluarga Iya keluarga sampe beresaken Bu tak beresno tinggal mulai kok mben dino maneh lho ben maneh lho iya wis salah ben diulangi maneh iya mben diulangi maneh tadi ditambahi rekaman <laughs> ya Oke, oke, bang, kamu boleh. Iya, iya, tapi lo ya. Hati-hati, kenapa? mas. Iya, iya, iya. Nyatarin juga, pak. Wah, tuh ya, dukun kuku ya, omong omongan itu. Siapa? Dori. Cuma. Iya. <laughs> Tetap. Boleh waras ya. Waras. Kalau lenger ae. Lah kok lenger. Kok terus disayat iku. Lho, perkara apa? Lah, dadakno. Ngomong ta? Ya iki akibate sing kartolo. Iya, iya, iya. Tak kon kon. Terus yo apa sih? iki apa? Mangane nah sembarang kok cek susu, rusak rusu. Hasil ya, Bas. Lha, iki lho, untuk tas kresek iki lho. Lho. Lho, kelambine iki. Iya, iki kelambine Iya, iya, iya, iya. Lah ya gopak, iya, iya. Iki kelambine bukti dah. Heeh, bukti iki. Nah, ah, iya iki bukti iki iki kan kata kaos iki kaos iki. Lho iya iki kaos e. Hmm. Masa. Dadi apa? Benar dadi apa? Cari. Lho, ni. Wis wae ta? Wis. Kale kopi aku. Iya, bapak mentol gak disebut tes ya. Ya oh, pocal iki. Anak yo kan kopi mentah tapi gak dijeplok e bapak. Iya, kok nangan bapakmu. Kok malah grejo ta aku ada malu ta aku. Lah, kok mentah iku. Bapakmu sing kaya luak kan. Wah, ora. Eh. Waduh ya apa iki? Wis nah iki apa kita jenengin iya gimana perlu nih? Muter iki apa? Anu kok gromo le bojoku. Hah? Gromo le. Tantan-tani lho ket mang. Ngapa mita nandi lho? Termulir kuwi nandi? Kan bapake lho nang sawah. Nang hmm. sawah ngono oh, kok ah tak. Kowe dikalahi dhewe nang sawah. Watu bareng nang oh, sawah. tuwa-tuwa kagum ngalah Lah apa ku ngalah? Wong tuwa lan omahe ngenakno awak. Kok tak ngawu. Tapi sana kita jenengin iki apa? Ya, apa buntelan Kaos sing kartu lho. Kaos sing kartu lho, Nak. Tapi kok. Lah apa, Ya sik muli mau mbok tak semangat. gak mau ganti kok iso. Lah makon penduduk ndi? Kepadu nduk kono oh, nok sawa-sawa kon. Lah apa kaos sing kartu muli? Lho, sarene pernah mang ngomong. Rencana emang dari kong rencana no, pikun ni. Cuma kare ke lambi nyer si pecok eh lambi nyer. Temen lambi si pecok eh naik lambi nyer. Wah, tahu sir, tahu sir. Loh, Ya. Lagi Dari kon ngusir. Lo lo lo lo lo, perkara ta berani perkara iki. Nah, urae. ya cari? Iya, apa yang nanya bapakmu itu? Bojo menyekrek. Iya. Siapa? Iki begecil iki. Ayo pelolong-pelolong pancet <laughs> dari. Siapa sih pakar sampean iku ya apa, Pak? ngene lho wedhus sabarek eh, perlu rahasia terbongkar bari kok niku cek nemen nek niku oleh rusak aku Lah bener gak wara-wara iya kenek ngomong ngomong oh, tapi aja ono bojone tapi kan ngene lah ngerti lah bojone oh, tak ngerti ngerti ngerti apa Neng ngono sampean niku gak abot ambek aku pak Loh apot nak wong nyatane lapo aku sampean pisan ambek cak tono hmm, ngene iki apa pak ora dadi rondo isin aku pak apa lho lho lho ini lha apa kok ini kaya bojoku nyekel ngopene apa gak wira ini makanya dadi wong tuwa cek gedhe mirung Kok dikulah apa lalu-lalu teriak? Siapa ya apa? Golek bojone lho. Eh? Loh, Mas. Loh. Mas, sama nang ndukku, Mas. Loh, eh, Mas apa aku bapakmu kok Mas Mas? Loh, sama numpak perahu, saya datang bapak. Loh, bapak saya datang. Loh, kamera melau, kamera melau. Kok ngopo kowe, kamera melau anu. Tak ngono, Mas apa nang bapakmu eh? Siapa sih Mas? ditinggal aku loh, Mas. Jah. Oh, Mas Basman ngono. Oh, loh, loh. Iki datang, datang, datang. Oh, bapak, bapak. Ih, eh, ih, eh, ih. Wah, iya kok Pak, iya Jadi salah kesatian nih KGT ya mm -hmm. Ini perlu kabar toko kon Iya ya Perlu yeah, hari ini Iya Lah saya ini ada lutung ya Eh Ini berdeh sana Ini lutung kan Oh, apa kan ibu Jaluk Pertolongan Mau oh, jaluk tolong ya Jaluk tolong Jaluk tolong Iya iya. Tolong Iya, tolong apa Banyak ada anak kita di pasar <laughs> <laughs> Ya kubur. Kanene nang nggonku. <laughs> Eh, tolong ya kene. Akhirnya, Wis, gampang wis ya ya. Dusane wong sing ngerti ae. Oh, ngono ta. Sing iso nambani wong ngene wong gendeng ngene. Ya ya ya. Ya, ya golek ya. Ya golek golek. Waduh. Ayo menengkan wis. Ambil aku bisa. Ya, kayak ah. anak. Ya wis ayo ayo. sik aku dikae jenggot-jenggotan terus bengong-bengong putih koyo koyo singa kan. Kok babat. Kok iki pura-pura dadi dukun tiban. <coughs> Dukun tiban. Tiban opo bal genteng. Wah, ya iku lagi wong tuwa. Akhire wong lek males koyo awan. Ayo ngono tuwa sugih terus Sa enak yo ngene iki. Aku mbelani kon mari rong dino gak muli. Wis kan. Nek grombol kene. Kanggo onore iki jam jaman iki. Kok rong dino pirang jam tak tanggung ngono lho. Wis kene kon dadi ngomongku ya apa mesok ngomong ini. Sik upama ana wong jaluk nang ya apa. Jaluk apa? Heh? Jaluk nopo? Jaluk belut. Lho, wong jaluk apa kan? Oh, jaluk tamu-tamu. Iya, upama ana wong lara jaluk. Oh, alana. Ha, iya. Cek, cek. Berarti lagi. Oh, oh, oh. oh kecepet itu. niku ngono ya? Iya. Pokoke mlakune kudu mbungkuk titik, sing bugro titik, mbungkuk ngene. Tapi mosok wong liya sing kan, he? Nek gawane safari tok. Ya pe ana mulih ya, kaget ana mulih rezeki nek sih. Ngawur rezeki opo lek kono digepuk wong kampung aku. Cek yo mbuh. Oh, mom, mom, mom. Wis, wis, aku tadi iku. Kok besar. <laughs> aku tak mlebu ya. Iya, kalau bogro mbuh. Aku tadi cantri. Oh, pokoknya cantri. Pada dewasa yang ada santri. Sini guys. Wah. Ngapain boleh malangan kok. Ora ngari ae. Kok gak ngari apa karo gone hari ini. Sama-sama iki gandu panitia golek jeni. Oh, dapat lo dapat. Gila gila Loh, iki sing juru kunci iki. Oh, ngono boleh iki ya. Iya. Ngomong-ngomong kan. Tapi lu kacau ngomong dah. Konsep perantaraan ini kon. Oh. Kon maklari ngono. Duit. Sopo kok? Ah, aku tahu. Ah, ah? Aku sapa? Eh? Oh, aku sabari. Nih, sabari. Eh. Kowe seneng. <laughs> Kula sabari. Oh, kok sabar. Nggih. Tak kula mriki wong betor rencong. Apa? Eh? Rencang. Kok rencang. Sampai keranjang. Rencang. Rencang. Nggih, atine kan perlu nih. Iku ya wong nggih. niki dah. Niki wong di sawah. Loh, kula tiyang. Ngomong ngoten meneng wong lho. Kula tiyang, Pak. Arang sapa? Hmm. Kenal Pak? Aku pasang man. Wah, boleh kaya padan ngomongan lho. Lah niki oh. klub rungu nek ngriki niki enten dukun tiba. Niki dah. Lah sampeyan iki napa ne wangi ta niki? Aku cantri. Oh, cantri. Cantri, Mas. Mari suara gede, iya. Cantri. Cantri. Niki kanca kula ten perlune. Ajeng ngene tolong. Tolong. Ditolong. Tolong kok tolong. Loh. Tolong niki salah, tolong. Oh, aku seru. Oh. Gila dan dicampur aku. Nek panjenengan ewangmu iku jalukno irunge ra tau klebon kuku. <laughs> Kare teleponi. Kok kayak pupu. Katintung wa. <laughs> Bareng-bareng, bareng. Nggih. Sama jenenge sinten ya? Eh? Sama jenenge sinten? Oh, aku. Jenengan. Oh, apa? Oh, Kita tak jeluk, tak jeluk to. Oh, enten-enten dhewe ta. Oh, oh. Mbak, nggih ditul kali Mbak. Oh, iki apa? Nah, iki. tuwek. Menggalono mapeneng dirgati. Wah, kalau padha dadi wis dadi wis ngadeg kok. Ah. Sopo aku nyemedi kok atik. Hawane panas kerben badan kasar. Sana geni awak dhewe. Wah, enten kamu, Bang. Ono. Hei, eh, kon dadi cari. Dadi cangi. Cangi. Santri, Bang. Ora cari iki, Bang. Tapi cantik nek apa-apa. Ngomong aja kanthi ilmu sing gak benar. Sing kok empakno aku iki panas, panas. Boten sing ngeten dalem menungso, bang Iki ngomongi jin. Iki kok pakai uwil iki. Pecit-pecitno kabeh nyuron larane. Ngomong. Ya. Oh, alah, guti. Loh, guti rek. apa kakeknya meding kurangi mangan kurangi ngombe masalah lho aku sampai dirubung semua punya kata pikir bang tapi kan tamu ini ditul balik sampai ya ini apa kulo mbak kulo pasman enggak kulo aduh om soge waduh enggak mbak soge enggak enggak sombong enggak enggak enggak mbak sakra enggak ngapunten mbak jadi kaya gak makan di bedil enggak enggak mbak emang kurek wajah Kok kan kuya, sing kan ngono. Menggurup apa tadi? Jomplang iki menggurup ra ngono. Aku menggurup apa tadi grobak. Oh, petadri iki melo jadri. Iki susah kok ya. Nggih. Jomplang dino anak mula gendung. Ah, oh, gendung ah. Anak lo gendeng. Eh, gendeng. Oh, gendeng. Itu nurun bapak nih ya. Loh, kula bang tau loro gendeng kok. Bapak Oh, iki bapak nih. Oh, sorry, sorry. Waduh, eh. penembahan ketik sori rek masalah kuyon kuyon bahas ya nggih nggih saiki awakmu Idunur nurut apa jare aku nggih nggih mbak aku jenengku kon kenal apa enggak? sinten sampean tumini tumini tumini coba celakan mesin bagi tekan godong iya godong jombang tumini coba celakan Mas Bobo. Mas, nggih nggih Pak. Jeneng iku bukan suatu apa. Wah, terus mahasiswa metu rek. Bon, lek ngomong mlembung mimpi kaya garangan iki. Iwa pelo lho sendiri. Nggih ngene ya. Nggih nggih, Pak. Aku iso malas nang anakmu. Nggih nggih, Pak. Marasno yogamu. Nggih. Marasno putra engkau. Waduh. Wis akere. <laughs> Pokoke syaraté. Nggih, nggih, Pak. Aku gak nyaluk dhuwit. Nggih. Gak nyaluk apa-apa, kon kudu nurut. Nggih, nggih, purun-purun. Iya, gak kerem melu arep ngene. Sebelah nyatek tarik kok iki. Ngare rusak perkara iki. Aku nek dhuwit gak oleh. Wong tuwa iku dhuwit gak oleh. Nggih, nek dino. Mbak golek mulih syaraté, kan kaono beras telung pintal ya, Nak ya. Waduh. Ayo eh, cek amat rupi pintal ya. Nggih, nggih, pun purun, nggih. Syarting pindho syaraté. Aku nang omahmu gak oleh numpak opo-opo. Oh, numpak becak. Gak iso. Numpak kul? Gak oleh. Oh, nggih okay, numpak napa? Kudu numpak kon. Loh, kon. Kon kudu gendong aku. Gendong. Mau nek teko kene sama omah. Ya. Masalah aku lo kira sampai Nanti gendong aku barek cantrik Lo, kok lo lo nih? Lo toko di lima kilo ya? Pono kromo, iya Iya, iya Iya, kalau gendol eh, Lo, ah, sorry Akan, kan Lo, baik ya sih, bawa cili Cantri gak piro? Mu cantri aku sing gendong. Oh lho, cantri kok gendong sisi ini lho gede ini cantri. Wis pokoke lek kon gak gelem aku ma malik. Oh, malik nggih batu-batu Mbak. Malik, malik. Oh, belo cantri iki. Jek jek Mbak. Waduh, ya. Gelem ta? Nggih, nggih, pur pur pur. Berarti kon kudu gendong aku ya. Nggih, nggih, Mbak, gitu. Temu aku apa, Dre? Ada para no? Nggih, pun, pun. Pun. Lu Oh, ya masalah. Makan hmm? lu kudu ngono. Hei, mbek songgol-songgol di songgol. Kan kudu melet. Lu kok kiri lah. Kok hmm. melet, Dre? Ya? Nggih, nggih. Boleh ya? Nggih, monggo, monggo. Ayo, monggo. Ayo, monggo, monggo, ojo kok ndelok. Eh, ambane mengge mengge. Nggih, nggih, nggih, Bapak. Endi anak? Lah niki metu kolawang iki. Yo, ora jane awakmu. Enak yo. Enak no potong geger. Dadi bakane kon pijet. Oh. Iki anak peno iki dudune kene sik ditambah. Iya, anakmu. Nggih, Nih, ati ini. Nah, iki sing gendeng yo. Nggih, nggih, niki. Kene, kene. Kene lho. Kene. Tin. Kok ya kok. Kok. Pak, saya ya Pak. Loh, loh. Siapa nama Pak? Iki mang sing tak gendong Oh, jangkrik itu. Kurang ajar itu tak tahu. Loh, loh, loh, loh, Terus pun tak mampir lo. Tak mampir lo. Lo, lo, ya apa? Tanggal lima sih. <laughs> Ya apa lo? Lo undangan es beredar dari kau niku. Apa ni niku? Eh? Apa ni? Gak aku tadi mantu ni. Pas seman pak. Mau. kok tadi mantu apa sih? Ini yang salah sih ya. Ngomong terang ya, Ono. Ngomong selimut. Terus sesek dalam putu ni Terus sesek seneng. Lah terus ini pun tak singkrino. Akal pusing no sapari mang. terus jadi kita lainnya bojomu jangan marah lah bojomu? iya wah wah kesip aku berarti aku diketoi oh diketoi iya lah ya 2 juta bisa deh ya Hebat oh, nonton eh, salah ya. Oh, ini sih, ini bojoku wis sepurane lho. Sing salah ya bapak, ya. Salah ya apa? Bapak kula sadar. Iya, iya. Dadi kula nimpanyen malas nyambut gawe dumane marang tua cukup terus kula niki saenak gawe mbon nancar. Lah iya sampean kali kula ngoten pun terlalu sampean niku ya mau makan apa kudu tangi ya mene. Marang tua mbon nancar. Iki sosial di iki. Terus juta ku ta? Iya ku ya. Ya lapor ae oh, lapor. Ora lapor lapor gampang gampang gampang gini ya ya ya kita ya kita sih gampang nih aku nih kalau kamu anak melok kalau potongan Niki ngeten nggih, Pak. Sore niki podo salahe monggo digolekno dino sing enak lan anu sampe supaya keluarga niki tetep rukun. Iya, iya. Monggo ditangkap melawak saung galing kali grup sidik. Ayo.